القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم ما دنسوا لي حمانا لو طوق سبقته الضراغم حزالة البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم بالخيل عرش الأعاجم Poštovana braćo i čestite sestra, mi živimo danas u vremenu tehnike i napretka. lako nam je saznati u jednom momentu šta se događa u cijelom svijetu. Ali ponekad, braću i sestra, nije dobro ni gledati šta se događa. Jer čovjek onda pada u depresiju, a nije kazao ništa promijeniti. Nego se samo sekira i misli i kasnije to njegovo. Dakle, sekiranje utječe na zdravlje i na porodicu i na ponašanje i u društvu i kod kuće i na radnom mjestu i svugdje. Kad pogledamo šta se radi danas od muslimana, nužno ćemo se zapitati meta nasullahi, kada će Allah Zulašanovu pomoći ovom umetu i kada će dati svoju pomoć. To svaki musliman koji u srcu ima, što kažu u onom, onim stihojima, i trunko imana, mora se zapitati, to je moramo biti teško kada vidi muslimane koji su gladni, I kad vidi muslimane koji su nepismeni, i kad vidi silovane muslimanke i zakladnu muslimansku djecu, kad vidi masovne grobice u kojima su muslimani, i sada boli. I volio bi da se to nije dogodilo, da je on dao o sebe sve što je mogo da se to ne dogodi. I da da danas, da se u budućnosti ne događa, ali čini se insanu da to nije kadar. Šta je onda rješenje u teškim vremenima? Da izgubimo nadu Allahovu milost. Je to? Da kažemo, ma mi smo ovakvi kakvi jesmo, Allah nama neće pomoći. Ili da kažemo, Nemam ja odgovornosti nikakve. Ja sam jedinka, ja imam svoj život, imam svoju porodicu, brinjem se o njoj, ja nisam odgovoran za ono što se radi na bijelom dunjalku i za pokolje koje muslimani doživljavaju, na kojoj god strani svijeta, na kojoj god strani svijeta se insan okrene, tamo su muslimani u Belajnju. Ne samo na glavnim stranama, nego i na onim sporednim. Ti kod god se okrenuo, na toj strani svijeta muslimani nisu u rahatluku, a neka su bili mora čovjek imati nadu i mora biti siguran da će Allah Želešanu u pomoći Islamu. U časnom Kur'anu nalazimo ajet u suri Al-Hajj u kojem Allah Želešanu mu kaže أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يكيد كو مثلي da Allah neće pomoći poslaniku. Neka rastegne muže do svoje tavanice, do stropa. Thummel jakta. I neka se zatim objesi. Fel jem vur hel judhi benne kejdu umaje vid. I neka zatim vidi hoće li on tim svojim postupkom ukloniti srđbu koju osjeti. neka rastegne konopac do tavanice, pa nek se obisne. Ovaj ajet je objavljen povodom onih ljudi koji mrze pomoć koju Allah Želešanuhu neizostavno daje Resulullahu, a neki salatu salam, zapravo koju je davao Resulullahu i vjernicima i njegovu umetu. A postoji i drugo tumačenje ovog častnog ajeta. A to znači neka rastegne uže do neba. Jer je Allah Zalošanu u ovom ajetu i rekao فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ Neka rastegne svoje uže do neba ako je to kadar. Pa neka prekine jer pomoć dolazi s neba. Rasulullahu alaihi sallatu sallam. Neka to uže prekine ako je kadar. A zapravo Allah Zalošanu se ismijava tim ljudima u ovom ajetu. To niko nije kadar uraditi. da prekine pomoć i da prekine vahij objavu koju Allah Želešanu mu daje Resulullahu alaihi sallatu wasallam. Sjetimo se bitke na Bedru kad je muslimana bila šaka. Tri stotine i nekoliko. A mnogo božaca je bilo hiljedu. Pa su muslimani pobjedili. Sjetimo se vraćao bitke na Hendeku. Kad su muslimani morali napraviti jedan opkop pr, oko Medine, zapravo s jedne strane Medine, da nevjernici ne bi mogli prodijeti unutra. Na savjet ashaba Salmana al-Farisija radijallahu anhu. Ali je Medina bila dugo vremena pod opsadom. I kad su muslimani doživjeli, kako kaže Kur'an, vozul zilu zilzaden šedida, kad su bili silno uznemireni, I kad su njihova srca do krkljena došla, toliki je strah bio, tolika je panika među muslimanima bila. To je pomisli, ja se ne bi bojao. Čovjek pomisli, jedan od nas za nas kaže, ja sam bio u ratu, ja se ne bi bojao. Pa gore je to iščekivanje i gora je opsada od same bitke. Toliki je strah bio da je Resulullah a.s. tražio od Azhava ko će ići provjeriti, ko će se ići ko će preći taj hendek i uvući se među neprijatelja i provjeriti šta rade i o čemu razgovaraju. Niko se vraća od ashaba nije javio. Niko. Ni oni najdabriji. Poslanik ponovo pita ko će provjeriti šta se tamo radi, ko će otići. Niko se ne javlja. I onda je Rasulullah pozvao Huzeifu radijallahu anu. Huzeifa se je morao javiti. Jer kad vlada prozove nekoga, Kad mu naredi da uradi nešto, on to mora uraditi. Kad pretpostavimo da borba nije obavezna, u onom slučaju, ali kad vladar jednoj skupini, jednom pojedincu kaže ti se moraš odazvati, on je to dužan i grešnik ako to ne uradi. I Huzeifa radijallahu anhu odlazi tamo. A po naredbi Rasulullahove sallallahu alaihi sallam nije imao pravo ništa poduzeti. Njegova emisija bila samo da uvodi jedno kratko vrijeme mnogobožstva da vidi kako je stanje i da se vrati. Josefa radijallahu anhu kaže imao sam na nišanu, mogao sam kaže slobodno ubiti Ebu Sufjana radijallahu anhu. Ali je dobri Allah Đalašanu mu htio da taj Sufjan, Ebu Sufjan, prihvati islam. I da Allah Đalašanu mu njegovo tijelo spasi u džahnemske vatre. Toliki je strah bio. Koliki je braćo strah bio <clears throat> kad su kopti isti kopti. Prethodnici ili predaci ovih danas koji smo utnusi u, u Egiptu. To su ti kopti. Kad su potirali Benu Israil, Musao narod, a njih je bilo šestotina hiljada. Od koga potiče Musao narod? Benu Israil. Od Jakoba, ali Israel. On je Israil. Njemu je u Kur'anu dato ime Israil. Israil. Jakub, a ne i salam se zove Israil, to mu je drugo ime. Kad je došao u Egipat sa e, svojom porodicom, sa svojim sinovima, kad ga je Jusuf, a ne i salam, pozvog, bilo ih je po različitim predanjima oko 80 ili 90. Za nekoliko stotina godina, šestotina hiljada. I morali su napustiti Egipat. Morali su pobjeći od faraona, jer je faraon imao svoje vojske. Bio je silnik. Imao je vlast i tlačio je Benu Israilu kad su krenuli prema moru da pobjegnu, došli su do jedne granice kad više nisu mogli dalje ići. Ispred more, a iza neprijatelj. Suprotno onom kako je rekao Tarik ibn Zijad, ali ih rahmatullah, kad se iskrecao u Španiju i rekao ispred vas je neprijatelj, a iza more, nemate kuda, samo naprijedite svojim gazijama. Allah njima bio zadovoljen i dao im džanetske ljepote. To je suprotna situacija bila. Ovdje je more bilo ispred, a ne prijatelj iza. Kale ashabu Musa inna le mudrakun. Drugovi Musavu i rekoše, oni su nas već sustigli, gotovo je. S nama je završeno. Jer su gledali u one uzročno posljednične veze koje važe na ovom svijetu. A koje kod Allaha želošanu ne važe kad Allah želi dati pomoć muslimanima. Oni su razmišljali ovako, preko mora se more prijeći samo pomoću lađe. Nikako drugčije, mi lađu nemamo. A iza nas je faraon koji ima svoje silne vojske. I zato su rekli inna la mudra kun. U doslovnom prijevodu oni su nas sustigli. Kale kella. Musa reče, nipošto. Inne ma'ija robbi se jedin. Sa mnom je moj gospodar. On će mi ukazati na izlaz. Musa, ali sada, nije nitad izgubio nadu Allahovu pomoći. Nego kaže, sa mnom je Allah, on će mi dati izlaz. Ne mojete očajavati. I onda svevišnji Allah zapovjeda da Musa, ali sada, udari svojim štapom po moru. Kad je udario po moru, More se je rastijepilo. Da sinove Israilovi, koliko ih je bilo, koliko je bilo njihovih plemena, da mogu svi slobodno proći. Mođizam. Nad naravno dijelo. Dijelo koje je izvan iskustvene stvarnosti. Nemamo, niko nije imao dotad iskustvo tu. I nemamo ga ni mi danas, da neko udali po moru i da se more rastijepi da ljud slobodno prođu kad su prošli na drugu stranu, kad su prešli i kad su, kad je faraon Leana Allah, prokleo ga Allah, sa svojim vojskama stupio i kad je bio siguran da neće ništa se dogoditi, tada Allah želošanu mu daje da se strane mora sastaviti, da se more vrati u predješnje stranu. I onda se događa katastrofa. Tad i oni najveći silnici govore ja vjerujem. Al-ana wa kad asajka kablu wa kunta milan mufsidin. Zar sad vjeruješ, a nisi prije vjerovo? Prije si bio jedan od onih koji su smutnju činili. I tad se vraćaju sestra, te ova ne prima. Kad duša dođe u grkljenju, kad duša dođe do ključnih postiju, tad Allah Želešanu mu nikom te ovo ne prima. Allahova će pomoć doći. Inna lanansuru rusalena mi ćemo zaista svoje poslanike pomoći. وَلَّذِينَ آمَنُوا Ne samo poslanike i one koji im vjeruju. Kad? فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَ U životu na ovom svijetu i na ahiretu. Zbog čega vraću u životu na ovom svijetu? Zato što mumin živi kao što mi danas, nažalost, živimo. Potlačeni i obespravljeni i tužni i kaharni i onda doživimo nakon toga pomoć kad se sve okrene i kad Allah Želešanovu vrati ponos koji su muslimani imali pa se onda ti pitaš onda se ti pitaš mogu proći pored tvoje kuće Anamo, anaj te pita, morate upitati jer ne smije koristiti put koji ti koristiš. I boji se da ne bi vidio svoju čeljad žensku morate pitati. Allah Đalašanu mu da da se stanje pokreni. Ali kad i kome? Prvo je, braćo i sestre, da činimo dobra dijela. Da ne zapostavljamo i ono najsitnije dobro dijelo. O tome smo govorili, a ponavljam. Veliki ljudi, braćo i sestre, čine bezazlena dobra dijela. Jer onaj ko nije kadar, ko nije u stanju i ko ne vjeruje da ga malo dijelo mora uvesti u džene. Wallahi, takav ne vjeruje ni da ga ono veliko djelo mora uvesti u džennet. On samo govori, ja u to vjerujem, a u stvari nema on pravog jekina. Ko nije spreman umjesto brata muslimana uraditi nešto i biti ansarija u jednom društvu, taj nije spreman biti ansarija ni tamo gdje se traži od njega daleko veće ulaganje. Nije spreman. Samo što on misli da jeste i možda bi bilo spreman krenuti tim putom, ali tako mi gospodara Kabe neće na njemu ustajati. Šta su ashabi govorili? Prilikom umiranja govorio je Fustu volobil Kabe, uspio sam tako mi gospodara Kabe. Zbog čega? Zato što od puta koji ga vodi do džedneta nije odustao. Da je odustao, da je skrenuo desno ili lijevo, ne bi mu Allah Želošanu mu dao tako lijepu smrti dobro djelo, vjerovanje prije svega i činjenje dobrih djela. Čuli ste vjerovatno za izreku Akimu devletan islami fikun ubikum takom lekom ala nazlikom. Uspostavite islamsku državu u svojim srcima. Neko ovdje islamska država bude. I onda će Allah dati da vam islam vlada na vašim teritorijama, u vašim zemljama. kažemo da volimo Rasulullah alaihi salatu wasalam. A kad govorimo o poslaniku, nema nas. Nema nas, braćo i sestre. Oni koji govore da vole poslanika, moraju to dokazati. Kad se o poslaniku govori da su tu, A ne da svak sve pravi neko opravdanje, ja sam ovo, ja sam ono. Nisam mogao, nisam smio, nisam imao vremena, moram se odmoriti, moram se pripremiti za sutra. Pa pripremi se za sutra, ali vraću za ono sutra što se piše velikim slovom. Jer sve dok mi sutra pišemo malim slovom, ne pita nas Allah, pita nas rob, pita nas vlasnik firme, pita nas direktor škole, pitaju nas robovi koji ne znaju ništa i koji su nemoćni ali hajmo se pripremati veliko sutra, što se piše velikim slovom. Bivajući prisutni kad se govori o Allahu, poslaniku, ali i salatu salam. Oni koji vjeruju i čine dobra djela, Allah takvima obećava svoju pomoć. I obećava im da će oni biti namjesnici na ovoj zemlji. Neće onaj koji nema dobri djela. Koji se nema zašto uvati. Koji se braću i sestre hvata za snove. Mi nekad hoćemo, kako kaže jedan savremeni islamski dalja, želimo dokazati svoj iman pomoću snova. I onda kada usnio sam to i to, pa tumači to, aman jarebi, navlači taj svoj san na, da ga protumači na najfinije, na najfiniji mogući način i onda da dokaže svoj iman. Iman se dokazuje snovima. Iman se dokazuje dobrim dijelom i imanom, vjerovanjem, spremnošću da čovjek bude spreman radi Allaha za dobrobit muslimana uraditi ono što drugi neće. Pomaganje Islama je drugi, braćo, razlog da Allah Đelšanu mu nama pomogne. Ja i u Helenina Amanu, ovi koji vjerujete. Šta mislite da Allah Đelšanu nama se direktno obrati i kaže nam ja i uhledina amen, ovi koji vjerujete. Ne mislim da ima iko od vas u ovoj džami da ne bi zadrhtio o straha, o straho poštovanja. E te su riječi nama objavljene, kao i priješnjim muslimanima. Ovi koji vjerujete, in tam surullaha jel surkum. Ako Allaha pomognete i Allah će vas pomoći. Oju srbi tako dajemakom. I vaše će, vaše će korake Allahu čvrsti. Jer šta ti koristi ako kreneš putem koji vodi u džennet, a gospodar svjetovata na tom putu ne podrži. I kročiš tim putom do same smrti. I onda na kraju obatališ sve što si uradio. Kakve koriste od toga? Nema Boga mu koristi. A ima koristi ako Allah želešanu Bogu ukaže tebi svoju milost, pa te uputi na pravi put i vodi te pravim putom i učvrsti tvoje korake da na tome umreš. Šekul Islam, rahmatullahi aleyhi, govorio je da je najveća počast koju Allah Želešanu u čovjeku daje smrt na Islamu. Da umreš kao musliman, nema veće počaste od tebi. A nema većeg, braću i sestre, cijedila. Ili niko nije ostavljen na većem cijedilu od onog koji je bio musliman, pa se nakon toga odmetno od islama, okrenuo se nečemu drugom i počeo raditi djela koja ga uvatro vode i na tome umro. Nema većeg cijedila. Allah želešanuhu neke ljude ostavlja na cjedilu, dajući da budu mumini pa da onda odstupe od toga i da umru, a ne zasluđa Allah ovo želešanu u zadovoljstvu. Treći razlog je da se oslanjamo na uzvišenog Allaha. Oslonac. Šta znači osloniti se na Allaha? Kad imaš dan pred sobom, trebaš obaviti neke poslove da znaš da nisi kadar bez Allahove pomoći okom trepnuti. Kamo li izvršiti neku obavezu? Da se osloniš na Allaha, da će ti Allah pomoći da to uradiš. Neki su ljudi prilikom ispita na fakultetima, znali se zadiviti svojoj, svojoj oštromumnosti. Toliko je savladao tu materiju da kaže, dođe i da pomisli Danas mi u ovom u ovoj učionci niko nije rao. Danas sam ja gigant. I onda kad se podijele pitanja, onda Allah Želešanuhu oduzme te ufik. Onda Allah Želešanuhu umjesto da te usreći, da tvoju ruku učvrsti, da to hajrom završiš, da ne budeš učenik do groba, onaj učenik koji nosa sveske i torbe i ruksake na leđima. Kad treba Allah Želšanovu da dadne taj, taj teufik tu sreću, onda tu Allah Želšanovu od tebe uzme. I ostane čovjek, ne zna kako se zove. Ovo se dogodilo nekim dobrim ljudima. Pa pripovjedaju da su, da su se tek tad zjetli Allah i donijeli istikva i zamolili Allaha za oprost i kazali gospodaru, na tebe se ostanemo. Pa je uzvičan Allah vratio svoju milost i dao im sanu to da u insanu, da mora taj ispit položiti, da mora napisati ono što zna, iako je to sve savladao. E to je osnovnost na Allaha. Da se osloniš na Allaha kad putuješ, da nećeš imati problema u tom putu. Da se osloniš na Allaha Želešanuhu i za one muslimane koji su sada potlačeni. Jel na braću svejedno ako znamo da sad u ovom momentu dok mi sjedimo u toplom i dok su nam stomaci puni rane i pića, da ima muslimana koji se tresu od zime i da ima muslimana koji su gladni i da ima muslimana koji čekaju da dođe dušmanska četnička ruka da ih liši života. Jel nam svejedno? Da se ostanimo na Allaha Đalešanovu i da ga zamolimo da će Allah ukazati svoju pomoć i da će dati pomoć njima. Središnji Allah u Kur'anu kaže وَإِنْ جَنَحُوا لِسَلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ Ako oni budu prihvatili, budu ponudili primirje i ti ga prihvati. Nije vraćao rat načelno pravilo u životu. Rat je sporedno, mir je ono što treba da vlada na svijetu. Nije rat. Islam ne poziva u rat radi rata, da se ljudi ubijaju i da se kolju i da se pali. Nije to Islam. Griješi onaj koji Islam tako prijota. Allah za Lašanuhu propisuje rat tek onda kad se istrpe sve mogućnosti da se pomoću mirnog dogovora, pomoću dogovora i pomoću primirja ostvari ono što Allah traži. Tek tad rat dolazi. Rat je nešto što dolazi usput, a nije cilj. I zato neki islamski učenjaci, braću, kažu, ovo je jako zanimljivo, da će na sudnjem danu veću nagradu imati onaj gazija koji nije poginuo na lavom putu, nego koji je ostvario pobjedu i koji je uspostavio na zemlji ono što Allah Želešanu mu traži od mumina da uspostavio. Zato što je on ostvario cilj, nije cilj pogibjeti. Čovjek krene da kaže ja idem da poginjem. Nije to cilj. Cilj je da ostaneš u životu i da budeš od, budeš od koristi sebi drugim ljudima. Ako Allah odredi pogibu, alhamdulillah, nema bolje od toga. A ne da ide s namjerom da izgubi život. To je mimo onog pravila koja laže lašanu na ovom svijetu postavio. Ako oni prihvate primirje, prihvati ga i ti. I šta onda? Nema rata. Nema rata. وتوكل على الله ali se na Allaha osloni bez tevakula braćo bez oslonca na Allaha nema u muminu nikakvog hajra zapravo nije ni mumin pravi bez toga ako kaže ja ovo sve na svoju ruku radim kaže pouzdavam se u sebe no u koga ćeš se pouzdati Allah te uputio u sebe kad te gripa savlada gripa koja nije bolest drhtiš ko prut I onda čovjek kaže, ja se pouzdajem u sebe. Ja se na sebe, da sada sačuva ovakvih riječi, ja se na sebe oslanjam. Oslanjam se samo na Allaha. Samo se na Allaha oslanjam i pouzdavamo se u njega. I činimo uzroke, poduzimamo uzroke, ne bili ti uzroci bili sebe da Allah Želešanovu dadni nam ono što od njega tražimo. Još jedan uzrok pomoći je da ne budemo zadivljeni svojom brojnošću. To nas hoće, braću. Kad nas ima, onda kažemo, pa vidite koliko nas je. Nije muslimana u bici na Huneinu bilo malo. Bilo ih je 12.000. To je cifra ljudi. I govorili su, nećemo danas biti poraženi. Nema šanse da nas danas mnogo vode savlada. Ali šta se je dogodilo? Allah Zalašanovu kaže u suri Teuba Lakad nasarakum Allahu fime vatina kethira Allah vam je pomogao na mnogim poprištima Hajde izbrojimo Bedr Bitke koje su manje poznata bile su poslije bitke na Bedru Pa onda je Uhud Na Uhudu je pomoć Allah Zalašanovu dao Šta je pomoć Allahova bila? To što onaj ljuti din dušmani nije ušao u Medinu i nije pobio muslimane. To je pomoć. Pa poslije Uhuda, Hendek, pa kasnije su se redale pobjede muslimana. Allah je sve to dao. I dao vam je pobjedu u jevme Hunaynin id a'đebetkum kethretukum i na Hunaynu kada ste bili zadivljeni svojom brojnošću felem tugni ankum seha, ali taj vaš broj nije vam nimalo pomogu. Thumme vallajtum mudbirin, jeste se onda dali u bijeg, leđe ste okrenuti. A Rasulullah alaihi salatu salam je ostao pozivajući muslimane da se vrate i da se bore. Samo je nekolicina ashaba ostala uz poslanika. Svi su se dali u bijeg. Kad je pleme koje se zvalo Hevazin, sa svih strana nagrnulo. Muslimani su bili u jednoj zamci, u dolini, a ne prijatelj iznad i opleti. I onda Allah Želešanu svoju pomoć uskratio. Da bi je ponovo kasnije dao muslimana kad su konsolidovali svoje redove i kad su uvidjeli da su pobježili. I još jedan uzrok koji islamski učenjaci navode je uzrok pomoći i pobjede da se ne razilazimo, vraću i da se ne podvajamo. Mi ćemo se muslimani još malo početi razilaziti zato što ne nosimo iste majice i zato što ne nosimo iste cipele. Kada će musliman, Bogam sam ja bolji od njega. U mene je majica markirana, u njega nije. Ili zbog nekih bezazvanih razloga drugih. A to kod muslimana ne smije biti. Ni boja, ni jezik, braćo i sestre, ni način obavljanja namaza, ni način shvatanja nekih stvari, pa makar se radilo i o akidi, ako u islamu postoji, ako postoji širina u tom pitanju, pa da se moramo razići, makar se radilo i o akidi. Ashabi su se u akidi razilazili. Jedni kažu da je Rasulullah s.a.v. vidio uzvišenog Allaha na me, rađao drugi kažu da nije. Jedni kažu je, drugi kažu laže onaj ko kaže da je Resulullah vidio Allah. To je akida, nije to mala stvar. Ali razilaženi jedni drugima nisu zamjerali zbog toga. I nisu se, nisu jedni druge proglašavali grešnicima ili nečim što je veće od toga. Razilaženje. Ne smije to biti razlog da mi jedni od drugima ružno govorimo i da se razilazimo. A ako se u tim stvarima budemo razilazili, onda znate šta dolazi? Onda dolazi braću slabost. Haj raspredaj s nekim cijelu noć. Pa klanjaj sabah u džematu. Hajde. Haj raspredaj s nekim od osam do tri, pa onda stani na kijamu lej pa klanaj. Hajde vidimo hoće li to biti. Neće. Zato što Allah Želešanu mu kaže Aguzu billahi mine šeitanir rajim wa atiju Allahe i pokoravajte se kome? Allahu. وَرَسُولَهُ i njegovom poslaniku وَلَا تَنَازَهُ i nemojte se podvajati فَتَفْشَلُ jer ako se budete podvajali onda ćete doživjeti fešel znate li braću šta je fešel? fešel je neuspjeh ona je neuspjeh kad te omori na leđa kad više nemaš kuvota ni za šta فَتَفْشَلُ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ i da ostanete bez kuvata svoga. Znate šta kažu neki islamski učenjaci? Prvi islamski učenjaci, najveći komentatori Kur'ana. Kažu da Allah Đalešanuhu nikad nije dao pomoć islamu, a da nije poslao ovaj riš. A to je u arapskom jeziku vjetar koji ide ispred muslimana na mjesec dana. Neprijatelj osjeti taj vjetar. Allah Želešanu mu dadne tako, kako kaže Katada radi Allahu an, ovaj tabin, rahimahullah, poznati mu fesir, da Allah Želešanu pomagao muslimana pomoću tog vjetra. A Allah je taj vjetar spomenuo u ovom ajetu. I da uništite sad taj vjetar. Ti kreneš, a ne prijatelj doće, ka ili on zna da će doći, pa kad ne kreneš, kažeš, to nisi napol. Nema straha nikakvog. Zašto? Zato što smo mi raspravljali ovamo kako treba i kako ne treba. Je li obaveza da musliman ovako izgleda ili da musliman onako izgleda? Je li obaveza da musliman kad nosi nikav ili nije to obaveza? Pa onda one koje nose nikav smatraju sebe amanjarebi evlijama i da su bolje od onih koje ne nose nikav. To je braćo greška u islamu. To priješnje muslimanke nisu radile, ni muslimani. Allah ti dao mogućnost, sestro muslimanko, da imaš nikad, nemoj smatrati druge muslimanke manje vrijednima i kazati ja sam bolja kod Allaha. Znate šta je Ahmedu ibn Hanbalu, rahimahullah, rekao jedan čovjek? Kaže mu, boj se Allaha i nemoj ni pošto da bi pomislio da imaš jedan trun odlikovanja pred Allahom ili kod Allaha u odnosu na ove ljude. I onda je pokazao na punu džaviju. To čovjek koji je bogobojazan govori Ahmedu, ali i rahmetullah. Nemoj da bi pomislio da se za trunku bolji. A znate ko je bio Ahmed? Ahmed ibn Hanbel je jedan od četverice imama za koje je šehekul Islam ibn Tejmija, rahimahullah, kaže da je dozvoljeno tvrditi da su stanovnici Dženeta, četvrca imama, zbog doprinosa koji su učinili za islam. I njihovo se ime spominje od kako su postali poznati, pa sve do sudnjeg dana bit će Ahmed ibn Hanbel, rahmetullahi alaih. Biće Ebu Hanifa, rahmetullahi alaih. Biće imam Malik, rahmetullahi alaih, i imam Šafi, rahmetullahi alaih. To su imena. Dakle, nemojmo se vraću razilaziti, nemojmo se podvajati. Ako u jednom društvu imamo emira, on treba da vodi. Ako imamo nekoga koji je odgovoran za drugi segment, to on treba da vodi. Ako imamo daju, on treba da kaže kako će biti i šta će. I da on presudi da se on posluša. A ne da ima svoje mišljenje. Dobro, braću i sestre, šta je pomoći? koju Allah Želešanu mu daje muslimanima. Jel to samo da mi izvojujemo pomoć, pomoću oružja i da zavladamo da bude to naša zemlja gdje nas neće niko dirati gdje ćemo mi biti svoje na svome. Ili pomoć ima i drugo značenje. Jer pomognut od Allaha onaj ko živi, braćo, a pobjeđuje svoju dušu koja ga navodi na zlo. Svaki dan. Nema dana da te šeitan ili tvoja duša neće. Pa makar na onaj mekruh navesti. Makar na mekruh. Jer šeitan pomoću mekruha ide do harama. Pomoću harama grijeha ide do velikih grijeha. I onda posle velikih grijeha ide u novotarije. Posle novotarija dolazi kufri širk. Polako radi, neće on žurti. Zar nije Allah Želešanu dao svoju pomoć tebi koji ustrajavaš u zemlji kufra, ustrajavaš na islamu i obavljaš islamske, imanske dužnosti, imanske vjeruješ, a islamske obavljaš bez pogodnika. I zato se zalažeš i četveš. Wallahi si ti pomognut od Allaha. Zar nije, braćo, pomognut od Allaha onaj ko umre, Allah njime zadovoljan. A veliko je ovo da čovjek uči na sežti Allahumme teofeni u ente radin anni Allahu moj usmrti me a ti si zadovoljan mojim dijelima jer kome Allah Želešanu dopusti svoje zadovoljstvo nikad se više neće na njega rasrti nemoguće je da Allah Želešanu uzme dušu muslimanu kojim je zadovoljen i da se onda poslije toga na njega rasrti to ne mere biti taj će musliman proći kroz musibet kaburskog iskušenje, patnja, e, ispit u kaboru, možda će ga, e, dakle, na sudnjem danu će doživjeti strah, ali to sve normalno. I na kraju, na koncu je njegovo prebivalište, džennet. Taj prelijepi džennet u kojem ćemo, ako Bog da im šala, u sljedeću subotu slušati. O kojem ćemo slušati u sljedeću subotu da se malo prisjetimo, da vidimo šta to Allah Želešanu nudi. Valah je taj čovjek pomognut koji umre a na njegovu srlicu vidi da je svevišnji Allah njime zadovoljen. I onaj koga gasuli, kaže nisam odavno finijeg mejta gasulio, nije ukočen. Izgovorio šehadet prije smrti, braćo nije to mala stvar, nama to sad, koji ćemo to sutra doživjeti, i koji ćemo sutra opet biti u poslu i zaboraviti sve ovo možda. Nama to izgleda bezazvano, ali to veliko. Zna onaj ko je doživio, zna on kakva je. A i onaj koga je to mimo išlo, za koga se Allah Želšanu rasrdio, zna i on dobro šta je. I voli da se vrati, želio bi se vrati na ovaj svijet, pa da ponovo investira i da ponovo posluje uz ono što Allah Želšanu zabranio, bil to volio? Da gleda, da ima dobra banka, pa da tamo zaviri, da vidi, hoćemo dati. Ne bi, braćo. Ne bi. Tražio bi prvo mjesto za abdest i odmah bi Allahu pao na srdu. Pa makar se radilo o placu, o, o, o, o trgu gdje će ga milijon nevjednika vidjeti i pljunuti na njega. Odmah bi gospodaru pao na srdu. Taj čovjek je pobjednik kome Allah Želšanu da svoje zadovoljstvo, a mi to ne osjetimo. Za nije pobjednik bio Ibrahim a.s. Kad su ga njegovi su narodnici, ljudi s kojima je odrastao, s kojima je pio čaj možda i kavu i jeo i pio. Njegovi ljudi su ga u vatru bacili, u veliku, golemu vatru, koju su pripremali danima i metre i metre drva u nju stavili da to bude događaj. Pa je Allah Želešanu mu dao da bude bačen u tu vatru i da iz nje razgovara sa svojim babom. Kad je njegov otac Azar vidio to, znate šta je neko? Rekao je Ni'mal Rabbu Rabbuk. Divan je tvoj gospodar Ibrahime. On vidi zna da Ibrahim nije čarobnjak. Da je to keramet od Allaha. Ali opet nije povjerovo. Ibrahim je pobjedio. Znate zašto? Zato što Allah Želešanu mu kaže o aradu bihi kejde i oni su htjeli da mu napakoste. Kejde je pakost, kejde je spletka. فَجَعَلْنَهُمُ الْأَخْسَرِينَ Ali smo mi učinili da oni budu jedni od onih koji su najviše nastradali. Ako su oni nastradali, propali, šta je onda Ibrahim? Ibrahim je pobjednik. Zar braću nisu pobjedili, zar nisu pobjednici bili bivši čarobnjaci koje je Musa a.s. angažirao da, koje je, pardon, faraon angažirao da pobiju Musaovu Musa ovo čarobnjaštvo. Kazao su Musa je čarobnjak. Idite u gradove, prikupljajte mi čarobnjake. Koliko ih je bilo? Po mišljenju nekih islamskih učenjaka, po nekim predanjima, bilo ih je 12.000. 12.000 sihirbaza. Ne znaš koji je lukaviji i koji je prepredeniji i koji more već u lukavstvinu izvesti. I kazali su faraonu, a e inna lena la eđran, in kunna nahnu l'galibin. Hoćemo li zaista dobiti od tebe nagradu ako pobjedimo? Jer svak kad postigne nešto, želi da mu se to kompenzira. Da želi je sad pobjedio, da ta njegova pobjeda ide u havu. A faraon im je rekao, hoćete, ja ću vas nagraditi i još ćete mi biti bliski. Silniku faraonu, bit ćete mi, bit ćete mi bliski bit ćete moje društvo. I onda su pobacali. A znate zašto ih je Allah Želešanom uputio? Imajmo, braćo, edeba. Prema onima koji nose u svojim srcima ono što je Allah Želešanom objavio. Koji nose Kur'an i Sunnet. Nastojmo prema tim ljudima se odnosi na jedan drugi način. Zašto je Allah Želešanom uputio ove ljude? Ove ljude? čarobnjake. Kažu mu Fesiri, zato što su, samo zato što su Musa alaihi salama upitali, upitali Musa alaihi salam, hoćeš li ti prvi baciti konopce svoje, jer ćemo mi to učiniti. Samo zbog toga Allah ih je uputio. Zbog tog finog jednog gesta prema poslaniku Musa alaihi salam, zato što Allah Đelešanohu volio Musa alaihi salama. Šta je rekao njemu? Osta natuke li nefsi, ja sam tebe za sebe izabrao. Šta mislite, koja je to kod Allaha Želešanu u počasti? Ili kažu Musa alaih salamu, uali tusna ala ajni, da rasteš pod okom mojim. Šta mislite, kad bi neko od nas usnio Resulullah alaih salatu salam i da mu poslanik, da se pojavi usnu onako kako je izgledao i da kaže Allah Želešanu u tebe čuva i ti živiš pod Allahu i mokom. Pa mislim da ne bi ostao sajt i da ne bi ostao profil, da ne bi ostao insan kojem čovjek taj sam svoj ne bi ispričao. A šta mislite na kojem je, u kojem je položaju Musa ali i Salam bio? Kad je Allah Đalešanu mu njemu rekao ostana tu kelinevsi, ja sam te za sebe odabrao. I kad mu je rekao voli tusna alajni i da živiš, da rastiješ pod okom mojim. E upravo zbog toga što je Allahu Đalešanu Musa bio drag i što su ovi čarobnjaci, bivši čarobnjaci, kazali hoćeš li ti baciti ili ćemo mi to učiniti kažu islamski učenjaci da Allah Želešanu da im je uputu dao upravo zbog toga zbog lijepovog obhođenja oni jesu bili čarobnjaci i jesu došli da povijene Musa salama, ali su imali edeba nisu bili bez tog odgoja kazali su hoćeš li ti ili ćemo mi onda Musa reče vi to uradite vi prvi bacite ja ću poslije vas. Kad su pobacali svoje štapove, čak Musa, alaihi salam, se učinilo da ti štapovi se kreću. Tolika je to vražbena bila. Allah Želešanu mu kaže وَسْتَرْهَبُهُمْ وَجَاءُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ I ljude su zastrsili i donijeli su, priredili su veliku čaroliju. Kad Allah Želešanu kaže da je nešto veliko, šta mislite onda koliko je to? Mi kad kademo, kad opisujemo nešto, kademo man jarebi, to je toliko i toliko. Ali kad Allah kaže bi sihrin alim, da su pripremili, priredili i donijeli veliku čaroliju, koliko je to bilo. Ali Musa bacio svoj štab i kad je proguto štab zmija, štab se pretvorio u zmiju, proguto sve konopce, zmija guta konopce. Sad su tek čarobnjacu vidjeli da to nije čarolija, jer toga nema. To se ne mere uraditi. Šta su uradili? Pali su Allahu Želešanumu na seždu od prvog do posljednjeg. Ako kažemo da ih je bilo 12.000, zamislite koji je to prizor bio. A faraon, koji nije održao nikad svoju riječ i koji je lažao bio, koji se Bogom proglasio, kaže, ja ću vam ruke i noge posjecati u nakrstu desnu nogu i lijevu ruku osjeći. Jer čovjek u tom stanu nije ništa kader. Ili lijevu nogu i desnu ruku. I kaže, onda ću vas porazapinjati na palmina stabla. I znaćete ko više, čija je kazna teža. Znaćete to. Šta su oni rekli? Kalu la bair. Oni su rekli, nije u tome nikakva šteta danas. Zašto? Zato što je iman odmah ušao u srce. U tom momentu kažu nije za nas to nikakva šteta. A u drugom kuranskom ajetu kaže se da su rekli fakl ima enta kalim presudi kako god hoćeš. Inama takdi hadih il hajata dunja. Jer ti sudi samo u životu na ovom svijetu. Nek čuju oni koji muslimane ni krive ni dužne trpaju u zatvore i zlostavljaju innama takdi hadihi alhayat ad-dunya to mogu u životu na ovom svijetu al će ahiret doći i znaće oni koji su zulum činili kako će na njemu proći šta su rekli bivci nisu više čarobnjaci presudi kako god hoćeš ti sudiš u životu na ovom svijetu mi vjerujemo u gospodara svjetova I završit ćemo, braćo i sestre, pobjedom ili kazivanjem istim tim koje će kratko trajati u pobjedi jednog dječaka koji nije vidio plodove svoga pozivanja u islam. A koji je još sa ovog dunjaluka bio uznesen u dženevska prostranstva. Riječ je o mladiću Riječ je braću i sestra o mladiću, koje kralj nije mogo nikako ubiti. Pa pokušali na razne načine, nikako ne mere. I onda mladić kaže, ubit ćeš me, tako što ćeš izvući onu strijelu i izgovoriti na glas, Bismillah, u ime Allaha, gospodara ovog dječaka. Bismillah i robbi hadar gulata. I to je Hani uradio. I onda peo je strijelo i strijela ga je pogodila. I mladić je pao mrtav. Mrtav nije mrtav. Kada tahsebenne ladine kutilu fi sabili da emuata. Nemoj nipošto da bi mislio da su mrtvi oni koji su na lavom putu poginuli. Što se braćuje sestra šehidu nekla nađe nazad? Islamski učenjaci navode dva razloga. Jedan je razlog to što je dženaza za uzimanje, za umrlog. Nema sežde i nema rukua, nego je to dova. Allahu Ekber proučiš fatihu, Allahu Ekber proučiš talavata, Allahu Ekber učiš dovu za njega. Da mu se Allah smiluje. Ima dova razni koje se mogu učiti. Za uzimanje. A šehidu to ne treba. On je onaj koji se zauzima. Šehid je daleko toga da mi kažemo, ja rabe oprostim. On je daleko, on je otišao. On je svojim životom i svojom krvlju posvjedočio da njemu ne treba tvoja dova. Njemu tvoja dova treba dok je živ, da mu Allah dadne taj stepen. A kad preseli, njemu ne treba više niko, on je u džennetu. I drugi razlog je to, braću i sestre, što islamski učenjaci kažu da mu se ne kraja dženaza, jest to što se živom čovjeku dženaza ne klenemo. Zar bi bilo razumno da mi stavimo živa i sada i da kažemo braću, hajmo mu klanjati dženazu. A on se vrti na tabutu i diše. A šehid je živ. Nije mrtav. Bel ahjaun inda robin jurzakun. Oni su živi i kod gospodara svoga su obskrbljeni. Šta ovaj raj znači? Znači dok mi o šehidima govorimo da oni uživaju Možda spomenu nekog sa ove zemlje. Možda. A spominju one koji će im se pridružiti. Dobiju spisak, kažu učenjaci. Šehida koji će doći poslije njih. Pa se onda raduju. Znate zbog čega? Zbog toga što su oni u nimetu. I zbog toga što će im se pridružiti oni koji su ostali poslije njih. Nema braćo Haseda. Vidjet ćemo u sljedeću subotu. Žena tu nema zavisti. Musliman dobio nešto bolje u džennetu, ti kažeš joj ja nisam. Nema toga. I oni se raduju što su u Allahove blagodati, što će im se pridružiti drugi njihovi poznanici. I zbog toga su radosti. E zbog toga se še idu neklanja dženaza. I sada se vratimo na momka koji je pao na Allahovom putu. I onda je cijeli taj narod povjerovao u Allaha. Rekli su amen nabila, amen nabi robbel gulam. I sad vjerujemo u Allaha jer smo se uvjerili u Allahu moć. Uvjerili smo se da Allah postoji. Mi smo to očima vidjeli vjerujemo. Pa je kralj naredio da sve te muslimane pobiju. U kojoj se suri govori o tome? Boruđ. O sama idatil boruđ. Kutila ashabul uhdud. Kutila ashabul uhdud prokleti bili oni koji su iskopali rove en nari dati lukud i koje su napunili gorivom drvima i time sve nisu i koji su bili svjedoci koji su sjedli oko tih rovova šta su radili sjedeći naslađivali se braću gledajući kako muslimane i muslimanke bacaju unutra to je uživanje onima koji ne vjeruju Allaha to je njima užitak A muslimanu nije dozvoljeno da to uradi, da kažnjava vatrom i da masakrira, osim u određenim situacijama. Musliman to ne radi. Šta su onda uradili? Pobacali su ih. Čak je došlo dotle da dijete drži, da majka drži svoje dojemče dijete. A sestra muslimanka najbolje znaju šta je to. I onaj ko nije dijete izgubio ne zna tu kužnju. Kako se odvojiti od čeda? Majka se poboja ne za sebe, nego za čedo. Bilo joj žao skočiti u vatru, jer je to smrt. A znate šta je Allah Želšanu mu je dao da to djete progovori? I da kaže, ispiri ummahu fa innaki alad haq. Ovo, se, ovo je e, pripovijest, ova u sahih hadisu je Resulullah sa srbi pričao na ovom pripovijestu. Reklo je djete majčice, Strepi se, ti si na istini. Allah je dao da to dijete progovori i majčice. Šta smo na hutbama govorili? Nemoj svog babu zvati po imenu. Otpašće ti jezik ako svog oca po imenu zovneš. Kako se ne bojiš da će Allah Đelešanovu kako se ne bojiš da će Allah dati da ti rak na jeziku se pojavi. Svog roditelja imenom zvati. La haula wa la kuvata illa billah. Dijete kaže majčice moja, Ustraj, ostani na istini. Ustraj, ti si na istini. I onda je ona skočila. Ovaj momak nije vidio, braću i sestre, rezultate svoga pozivanja. On je mrtav tad bio. Otišao je na ahiret. Ali će vidjeti na sudnjem danu rezultate svoje. I on je pobjedio. Iako je pao mrtav, Allah je on pobjedio. I zato neki islamski učenjaci kažu nije pomoć islamu samo da pomogneš muslimanima, nego je pomoć islamu, da ti dajući pomoć, žrtvujući se za islam, paneš i da završiš kao što je završio ovaj momak. To je najveća pobjeda. Iznad toga većeg nema. Molim svevišnjega Laha, Želešanuhu, da nam da kuvata da istrajemo i da nam obveseli naše muslimane i muslimanke u Šamu skorom pobjedom i uspostavom Islama i da se otrgnu više od one četničke čizme koja ih je, stone, koja ih je decenijama gazla i proganjala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور